Thank you. Assalamu alaikum masu sauraro sannun mu da saduwa a cikin gaban shirin mu mai suna Abdulhafiz. Mun tsaya ne a inda aka kai Isha asibiti dan haka bata ga sallaman da Mina ta yi ba. Sai da suka dawo sannan ta gani ta amsa mata. Nan Mina ta yi introducing kanta. Isha ta yi dariya ta ce wai ya kike bayan gaisuwa ta kara mata da jinjina sannan ta tura mata da fruit na simili na WhatsApp. Isha ta ce na gode amma ba zan sha naki ba sai na Hafiz dina. Miyan ta ce oh da ni ma ban da hafiz din nan ne sai ki gaya min na ji haushi a nan muka dakata a shirin da ya gabata wanda ya ɗauki nauyin shirin shine ismail sani ni habiba sani ahmad nake cewa ku biyo ni don jin ya za ta kaya isha ta ce a HAB na wadai ya fi naki My habits is so caring, loving, awesome, and adorable. Kuma, I think he is the best guy on it. Just imagine a world where we got someone who loves you, towards the world and also trust and respect you. Miyan ta ce haka ne kam, dole ki so shi, but adabar shine kar ki nuna masa so 100% dan namiji the ya samu access da ke end of story so you just have to maintain it game ita ta ji daɗin shawara but a da cewa ta yi maybe wannan bata san waye hafiz ba ne ya yiwu tunaninta in ina maganin shi za a ga kamar so ne but hafiz was it sun gama taɗin su da mina ta yi sallan isha sannan ta kira shi jin bai kira ta ba yana ɗauka daga yanayinsa ta san ba lafiya ba don haka ta ce ya zo hostel kawai ya same ta yana suwa ta ce me ya same ka kam ya ce wallahi ban da lafiya ne shi yana gudun ya gaya mata ishinsa ne ba ta da lafiya shi ya sa ya zama haka gudun karta jiki shi as a matter of that he so much respect her feelings ta ce bari in kawo magani da sauri ta shiga hostel ta ɗauko paracetamol ta bashi hafiz mutum ne mai zurfin ciki in ba mace mai zurfin tunani da kaifin basira ba ba wacce za ta gane damuwan shi gashi abin ya haɗu masa da rashin magana yana sha ta tsira masa ido gaba ɗaya ji take zazzabin ya addabe ta ji take ba za ta iya resisting ta ganshi a haka ba ya daure ganin za ta sa kanta a wani hali ya ce mata kin san this week muna da biki a Kano ina so zan je ta ce habawa please ka haƙura su ma in baka je ba za su yi ma uzuri da zai haƙura da bikin amma dole ya sa zai je don yana so ya biya Kaduna ya ga ishansa da ba ta da lafiya. Ya ce tun da na ce zan je a will insha Allah kar ki damu stress ne kawai ya min yawa nan suka yi sallama ya tafi kafin ya isa gida ta kira shi ya kai sau biyar in takaita muku labari mina ba ta yi kyakkyawan bacci ba don har ta sai da ya ga sauyi a gunta a daban ta yi ta kiran shi annan yake ce mata zai fara zuwa ta kaduna kafin ya wuce kano rashin azanci yasa bata tambaye shi me zai je yi ba da zai gaya mata don habis baya taba yin karya baya yin abu don ya burge wani ba gari ita ta fara kiransa da safe a daidai lokacin yana hanya suka yi ta wayansu a haka har ya isa kaduna ya je gun ishansa ranan ta yi farin ciki sosai tana ganin sa hankalinta ya kwanta ko ba komai ta ga masoyin nata a nan kuwa mina ta hau kiba ya ɗauka ya ce mata yana kaduna amma sai gobe zai wuce kano ta ce tom Allah ya ƙara sauƙi hankalinta ya kwanta ne sakamakon jin muryarsa da ta yi gabau tana hawa whatsapp ta fara magana da isha a kan ya jikin nata nan da nan isha ta ce ai wallahi da sauki barin ma na ga ruhina mina ta yi ta tsokananta a nan har bacci ya kwashe ta ranar isha ta yi kwanan daɗi duk da ciwon da ke damunta amma ta ɗan ji daɗi sosai ganin masoyin nata a gari washe gari haka suka wuni tare suna soyayya har ummanta ta ji daɗi sosai tunda yarsu tilo tana cikin farin ciki mina kuwa ta ci gaba da karatun da yadda ya kamata har hafiz ya yi weekend ɗin shi ya dawo komai na tafiya daidai yana tweetin kowa a yadda ya ajiye ta sannan kuma yana cikin rudani sosai shi dai ya san so ɗaya ne amma ya gagaga tantancewa tsakanin mina da isha wacce ya fi so a zahirin gaskiya yana son ta ita ma sai dai kuma ya yi mata ne a matsayin prince bai iya double dating ba kuma he don't think zai iya sai dai mina na neman ta canja masa tunani girl is so caring and adorable ta shiga ransa gata da tunani da kuma fahimta she is just different as for isha kuma ya tashi da santa ne tunda tun suna yara suka shaƙu wannan kenan a haka har ya kammala makarantarsa ya zauna jiran sakamakonsa kafin ya tafi bautan ƙasa don haka ya tafi abuja don yin hidimominsa a daidai lokacin isa ta shiga aji uku a abu yayin da mina ta yi shirin tafiya it tunan ta yi requestin ta yi a abuja don ta samu da haɗu da bestinta ai hakan ne ya faru don kuwa kullum suna tare nan wata soyayya da takuwa ta shiga tsakaninsu a wannan lokacin kuwa mina da isha sanadiyan gurup suka shaku sosai suna yawan waya isha takan ce ma ta yi kawa a bauchi amina ita ma takan ce mishi isha amma duk tunanin shi bai mishi cewa 'yan matan nan sun haɗu ba nan kuwa sun shaku ita isha saurayin tafis yayin da amina kuma aliyu su yi ta taɗin soyayyansu a tsakaninsu a haka wata rana isha na ɗakin mamanta don haka ta ce umma bari in kira mina ta danna lambar ta wanda har ta haddace saboda tsabar yawan waya da suke yi mina ta ɗauka ta ce bikini isha ta amsa mata da mummuna ne suna kwaikwayon wani yaro wanda ake tambayan shi akan waye rubin abati isha ta ce kawas albishirinki miyan ta ce goro sannan ta ce zan zo abuja weekend don haka ki shirya we go place and i go come to meet my hafiz too mina na kan gado sai ta tashi ta doka tsalle ce yes na ji daɗi sai kin zo kawaliyar boman jaba aisha ta ce kin san wani abu zan yi wa hafiz ɗina surprise so sai dai kawai ya gani mina ta yi dariya tare da cewa he he ina ga sai ya zuba ruwa a ƙasa ya sha tsabar farin ciki nan dai suka yi ta surutun su daga baya suka kashe a take mina ta kira hafiz besti ta ce masa isha za ta zo this weekend so be sure kar ka yi nisa za mu haɗu with her and we should have fun ya ce allah ya kawo ta ta ce amin a haka kuwa min ta ɗaga wa ta hankali a cewar ta isha sai dai ta sauka a gidansu amma isha ta ce sai dai ta je in ta yi kwana biyu ta zo ta kwana mata ɗaya haka kuwa aka yi ranar juma'a tsafiyar ta shirya girge girke ishi na ce ta isa ta ɗauki direba suka nufi mai tama estate inda ta ce mata ta sauka tana shiga mai gadin ya masa iso sannan ta ce isha take nema kafin ta karasa magana ta hango ta tana fitowa tunda suna ganin juna a hoto suka rungumi juna suna murna kamar wanda suka shekara tare duk da wata bakwai ne da haduwansu so duk sun saba fiye da tunanin mutum sannan both of them never expected the way they are meet wato kowa ga wayewa ga aji ga kyau tubarkalla oh oga hafiz akwai rikici nan suka shiga ciki tun ta musu iso gun antinta suka gaisa sai ta nufi ɗakin baƙi da su nan suka shagalta da taɗi suka ci suka ƙoshi har mina ta miƙe za ta tafi isha kuwa ta damu akan saɗu da hafiz ɗinta duk da surprise ta mishi ta kira shi ne ya zo miyan ta ce a'a ki bar shi please aiki na gari za mu haɗu definitely ki bari ko da daddare ne isha ta ce no na kawo shawara ma zan bari kawai sai na zo miki kwana ya zo ki ga yadda ake yi omo yusilab miyan ta ce ta allah ya kai mu ta yi sallama suka rabu ranar kwarai sun ji daɗi don da suka haɗu kowa ta ji daɗi Bellaha da Isha ta tattaro kayanta akan za ta zo gidan Sumina a cewar ta za ta kwana in ya so da daddare sai ta kira Hafiz ɗinta ya zo suna haɗuwa bayan sun ci sun ƙoshi sun yi wanka kowace ta ɗauko a baya ta saka sun yi bala'in kyau fiye da tunanin kowannen ku wannan fara wannan chocolate da ka gansu kaga yan hutu miyan ta ɗauko jakan koko channel yayin da ita kuma ita ta ɗauko mk nan suka fito daidai gadin suka zauna kowace da space ɗinta a cewar su za su je supermarket sai kuwa mai gadi ya buɗe gate tuni mina ta fara murmushi ye ga hafis ɗina ya zo motar shi ne wancan Ishan rauni ta ɗago kai dan ta ga wane ne yana sanye da ƙananan kaya ya sanya gilas a fuskar shi kamar yadda ya saba numfashinta ne ya ɗauke cak gilas ɗin da ke fuskan shi ya kara mannawa ba tare da ya san tashin hankalin da ke gabansa ba ya fara tafiya a hankali haka kawai ya ji jikinsa ya yi sanyi a ciki kuwa tuni isha ta samu ta danna ranta don kar mina ta fahimce ta mina kuwa saboda tsabar farin ciki bata lura da halin da isha ke ciki ba buɗe kofan da zai yi Isha ya fara gani tunda uwarsa ta haife shi bai taɓa shiga tashin hankali irin na wannan rana ba jikinsa tamkar an masa duka haka yake ji ya ji kafafunsa ba za su ɗauke shi ba Isha kuma da taimakon Talati duk ta samu natsuwa yana isowa duk annura fuskan shi ta dauke. amma dai ya daure ya isa yana mu mamashi tare da kallon Isha Isha kuwa tun ta yi saurin cewa sannan ka da zuwa Hafiz ɗin Mina da yake ya rasa me zai ce sannan ya ce Isha ina wuni wani bakin ciki ya toka ta amma dai addu'a bai bar bakinta ba tunda take ba za ta iya tuna wayan las hafiz ya kira ta da isha ba amma yau saboda mace ya kira ta oh ikon allah namiji ba dan goyo ba ne in ji hausawa kuma gaskiya ne da suka ce wata ta ɗauki namiji uba za ta mutu mareniya don ganin abin da ko a mafarki aka ce mata hafiz an gan shi da wata ba za ta yadda ba magana mina ne katse mata tunani da ta ce aisha jabuga hafiz my best friend in the world world not even aliyu ya sanni kamar yadda ya sani hafiz kam ya noke kansa don kunya he was so speechless isha kuwa tana yaƙe wanda ta fi kowa ciwo ta ce i see har kun fara kama fa mina na marmashi ta ce ha ha ha ha ba dai yana fari ina jan gabo da ni hafiz dai sai murmushi amma ya gagara magana isha kuwa da ta lura da hakan sai ta ce hafiz din naki baya magana ne chop ba za mu je da shi ba ni ko kin ga hafiz dinan akwai magana a bakin shi idan sai ya jabir ya dago ya kalle ta sai aka yi sa'a ita ma shi take kalo mina kuwa ta juya ta fita a cewar ta za ta kawo mishi abin sha a daidai lokacin ya taso da zummar ya iso gunta hannu ta daga masa tare da cewa stay back kuma as long as we are together kirk haruna you have ever known me a yadda ta yi magana tun da yake da isha bai taba ji ta yi magana haka ba tashin hankali ba a sa masa rana lallai ya dafo ruwan dafa kansa zuciyarsa ta kasa samun natsuwa isha ko mina wacce ɗaya yake so kan shi ya dafa oh god he has no choice a daidai lokacin miyan ta shigo rike da faro da kuma jus da cup ta ajiye a gaban shi daidai nan ta ga yanayin da ya shiga tuni ta birkice hafiz me ya same ka ya mata alamun kansa da sauri ta fita ta shigo da paracetamol isha na kallon ikon allah bakin ciki kamar ta kashe kanta a gabanta da lallabo mina ta bawa hafiz magani yadda kuka san bebi gama shan maganin kuwa ya miƙe ta ce za ka je gida ne tuni ya ce eh dama abinka da neman hanyar guduwa yake so kawai ya fice tuni ta taka masa baya bayan ya shiga mota ta masa addu'a jikinta a sanyin ta dawo aiko minti goma sha biyar daidai sai ta kira shi har ya isa isha dai na kallon ikon allah abin sai ya daina bata mamaki ya dawo bata tsoro to wani irin shakuwa suka yi sannan ya za ta yi da amintakar su wata zuciya ta ce kawar da yau kika fara haduwa da ita ki yi mata rashin mutunci kawai sai can ta tuna da shakuwan da suka yi kuka ta ji ya kamata ta don ma a lokacin mina bata ta falon da ta gane aiko da sauri tun nufi ɗaki ta je ban ɗaki ta zauna tun tana cijewa a nan ta zage ta sha kukanta mina da ta tana toilet kuwa sai ta ce anya fitan nan namu zai yiwu mu bari an jima kawai nan ta cire a bayanta ta ɗabe gado sai bacci amma su da ta kira hafiz ta ji tukunna isha kuwa kukan ya ƙaru sosai Tun da mahaifiyar ta haife ta ba ta taɓa kukan da ya tsige ta irin wannan ba abdulhafiz kuwa zan ce ya fi kowa tashin hankali da ƙyar ya iya tuƙi ya isa gida tambayoyi yake yi wa kansa shin yaushe isha ta zo gari no wanda ya yi kwana biyu bai je gidan ankul din shi ba matar shi kuwa ta dame shi ya zo ashe mebi don ya ga isha ne yanzu haka surprise take son min ops wa ya haɗa su ya aka yi suka haɗu ba zai iya jurewa daga ya losing isha ba likewise mina yana shiga ɗaki ya rufo kofan duk da sanyin AC hakan bai hana shi zuba ba tuni ya fara ambatan sunan Allah tun yana ambatawa nan zazzabi ya kama shi gashi mina tana ta kiransa yana ɗauka ne saboda zuciyarta ba za ta iya jorar ta ga yaƙi ɗaukan wayanta ba sannan ya san in bai ɗauka ba definitely za ta yi ta damun Isha wanda ya san abin zai ta damunta ga ta da zurfin ciki oh Isha wani hali take ciki tuni ya jawo wayansa zai kira ta ya ɗauka hannunsa na rawa tana toilet wayan na ɗaki bata ji ba amma mina da yake bata da nisan bacci har ringin ɗin ya tashe ta don ta zan hafiz ɗin isha ne yake kiba saboda vinginton ɗin Bethlehem Shineward da ta saka mishi bata san nata hafiz din bane tunan da har buka toilet din tana cewa sis baki fito ba har yanzu hop lafiya gashi badon kina kiba ita cikin da shashan muya ta ce ki bar shi kawai mina kuwa ta ce haba sis ki karba mana maybe he is urgent na ga yana ta ringe isha bata ce komai ba dai zuciyarta na da farfasa amma ganin mina ba ta da niyyar hakura ya sa ta bude kofan da karfi ta fusgo wayan tun ta buga da bango yadda kake jin karan tas komai na wayan ya rikice pieces miyan ta tsorata sosai don ta dago ido ta ga fuskan isha ta tsorata gashin kanta duk ta su ya hagitse ga idanta ya kumbura abinka da farar mace tuni fuskanta ya kumburo ya yi jawur suna hada ido isha ta fashe da wani irin kuka mai tsuma zuciya tuni miyan ta tsorata ta riko ta suka fito ba tare da ta ce komai ba sai ta dauko kwaf ta bata ruwan sanyi ta sha ta dauko mata ƙur'ani sanin ta ce karanta suratul yusuf bayan ta idar sanin ta zaunar da ita tare da ce mata sis duk abin da ya samu bawa kaddara ce daga Allah don haka dole mu yi imani ban san me ya same ki ba ba na san kuma menene ya yi watan ɗinki sosai ban san ko ya shafi sweetheart ɗinki ba ko bai safe shi ba but reaction ɗinki bai yi ba isha namiji ba haka yake ba ko da ya laifin gura mishi zaki baki san me ya yi ba guilty conscious kadai is a punishment ina so kuma na baki shawara kin ga kina son hafiz ɗinki yana son ki ki kokarta ki rike shi kar ki sake shi samun honest people irin shi sai an tona yadda miyan ta dago ta ga isha na kallanta da jajayen idanta sai ta tsorata to masu sauraro a nan zan dagata ga dai isha nan da hafiz na cikin damuwa shin ko mina za ta gane abin da ke damun isha ko kuwa hafiz da isha za su ci gaba da soyayyansu sai ku biyo mu a shiri na gaba a shafinmu na yanar gizo wato youtube don jin yadda za ta kaya wanda ya ɗauki nauyin shirin shine ismail sani ni habiba sani ahmad nake cewa ku huta lafiya